На твоєму місці я був би все ж стриманішим, а ваша військова доля склалася не зовсім вдало. Ви не можете бути об'єктивним, тому. Михно сумно усміхнувся на мої слова. Склалася доля, склалася доля, повторив він. А ти знаєш, де я потрапив у полон? Може, прийшов до фашистів одноосібно з розгорнутим прапором, мовляв, привітствую і поздравляю. Коли б же то так, а наже було сто чи усі двісті тисяч чоловік. Харківський мішок чув? Загнав нас туди сталінський полководець Тимошенко, а великий вождь ще міцніше затягнув зав'язку, заборонивши нам вирватися з мішка, а тільки вперед і вперед. Міг би ти за всю війну знайти хоч одного чоловіка, про життя якого подбав Сталін. Будь ласка, охоче відгукнувся я. Жартуєш? Ніскільки? Я розстебнув свою ще фронтову офіцерську планшетку, де зберігав листи від матері, фотографію Оксани, польову карту району, де наш полк вийшов до Ельби, три подяки від верховного головнокомандуючого, номер фронтової газети, в якій писалося про моїх мінометників, а також доволі потерти на згинах аркуш задрукованого паперу, який носив з собою ще з 42-го року. Ось. Що це? не зрозумів Михно. Читай, можна й уголос. Гаврило Панасович прочитав. Командующему Западным фронтом ТОВ Жукову, члену ВС ЗАП фронта ТОВ Булганину, замком ЗАП фронта ТОВ Романенко, командующему 61-й армией ТОВ Белову, командующему 16-й армией ТОВ Баграмяну 17 августа 42 -го года, 22 часа 00 мин. По донесениям штаба Западного фронта, 387-я 350-я и часть 346-я СД 61-й армии продолжают вести бои в обстановке окружения, и, несмотря на неоднократные указания Ставки, помощи им до сего времени не оказывается. Немцы никогда не покидают свои части, окруженные советскими войсками, и всеми возможными силами и средствами стараются во что бы то ни стало пробиться к ним и спасти их. У советского командования должно быть больше товарищеского чувства к своим окруженным частям, чем у немецко-фашистского командования. На деле, однако, оказывается, что советское командование проявляет гораздо меньше заботы о своих окруженных частях, чем немецкое. Это кладет пятно позора на советское командование. Дочитавши до цих слів, Михно недовірливо поглянув на мене, тоді на папір, з якого читав, вже й зовсім недовірливо пробурмотів – Підписано Сталін. Це що, правда? Наказ Сталіна? Уяви собі, а перед тобою колишній командир мінометної роти 1185-го стрілецького полку 346-ї стрілецької дивізії, одної з тих, про які згадується в наказі Сталіна. Німці почали наступ 15 серпня, готувалися до нього цілий місяць, але наше командування чи то проспало, чи просто змаловажило це готування перед тим. Командир полку біловодов наказав мені поставити два міномети біля протитанкістів на висотці перед Глибоким Яром, за яким було зайняте німцями сільце Іванівка. Саме з того яру в досвіта 15-го, після дикого бомбардування і артпідготовки поповзли на нас танки. Сорокап'ятки встигли підбити тільки один з танків і були потрощені. Мої міномети, власне, нікому там не потрібні, знищені були ще з більшою легкістю, ніж сорокоп'ятки. Я дістав з танкового кулемета кулю в груди, впав у непам'ять, але зостався живий, в чому переконався вже вночі. Оклигавши від прохолоди, хоч краще було б і не оклигувати. Сяктах заткнув свою рану, втративши перед тим мало не всю свою кров, лежав ніч і день, знову ніч і день, вмирав не так, як од рани, як од спраги. Це на межі Орловщини і Смоленщини. Дощі мало не кожен день. Земля таки хлющить водою, лиш копни її. Але на висоці земля була суха, дні ж мов на лихо видалися не дощові, а соняшні. За життя чіплявся, здається, тільки безугавним гримінням фронту, який був ось тут, поруч, за селом Госьково. Не віддалявся, тяжко зітхав гарматами вдень, горів червоними спалахами вночі, мов би обіцяючи повернутися сюди, знайти всіх таких, як я, перев'язати наші рани.